บุ๊กทูสี่สิบเก้ากีฬาดิสปอร์ตคุณออกกำลังกายไหมฟั z ส์ดิสปอร์ตค่ะ ดิฉันต้องออกกำลังกาย sim eu tenho de me mover ดิฉันเป็นสมาชิกของสปอร์ตคลับ eu estou num clube de desporto เราเล่นฟุตบอล nós jogamos à bola บางครั้งเราก็ว่ายน้ às vezes vamos nadar ำ หรือเราขี่จักรยาน ou nós vamos andar de bicicleta มีสนามแข่งฟุตบอลในเมืองของเรา Na nossa cidade há um estádio. แล้วก็มีสระว่ายน้ำกับซาวน่าด้วย Também há uma piscina com sauna. และมีสนามกอล์ฟ E há um campo de g o l f ทีวีมีอะไรดู O que é que está a dar na televisão? กำลังมีการแข่งฟุตบอลในตอนนี้ Neste momento está a dar um jogo de futebol. ทีมเยอรมันแข่งกับทีมอังกฤษอยู่ A equipa alemã está a jogar contra a equipa inglesa. ใครกำลังนำ Quem é que está a ganhar? ดิฉันไม่ทราบค่ะ Não faço ideia. ตอนนี้เสมอกันอยู่neste momento estão empatados ผู้ตัดสินมาจากเบลเยียม o árbitro é da Bélgica ตอนนี้กำลังยิงลูกโทษ agora há um penalti เข้าประตูแล้วหนึ่งต่อศูนย์ golo 1 a 0